အရာ วิราหิติโยวรทัสสะมาอามาวรทัสสะตวาหมสามปจิตสามิ เร่งเร่งมาบาหารืออาสังสิมวลลมอาจมาเดวาตเปยกาปรายันติ para งสิม่วงลมมาจะมาว่าสัพเพยกาปรายันติโอมาจะมาเทวะอภิราภา โวทอาสาตวาหมถามว่าจิตสามิแรงแรงพาบะหาหารือ อาสังสิมวลลมอาจมาเทวาตาเปยากาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราปาปวันตุเม ภิราภาภวันตุเมมา ติวิราตาสาวิราหิติโยควรทัสสะมาอามาควรทัสสะตวาหม สังติโมลมอาจมาทวาตาเปยากาปรายันติโอมาจมาเทวะอภิราปาปวันตุเม ควนอาสาตวาหมสามปจิตสามิ ภิราภาปวันตุเมมาคุณ इति สังติโมโลมาจะมาเวาตาเปยากาปรายันติโอมาจะมาเทวะอภิราภาปวันตุเม တဝါဟော ทัสตะกวาหมสามปฏิจฉามิแรงแรงภาบะหาหรือืออาสังสิมวลลมอาจะมาเทวาตาเปยากาปรายา อภิราภาวันตุเม มาคุณ ราตาติวิราตาสาวิราอิติโยพุทัสสะมาอามาพุทัสสะตวะหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหารอรืออาสังสิมวลมมาจะมา เปยกาปรายันติโอมาจะมหาเทวะอภิราภา สังติมโมลมอาจะมาเดวาตเปยกาปรายันติอมาจะมาเทวะอภิราภาภวันตุเม นัสตาตวาหมสามปจิตชามิเรงเรงภาบาหาหรือือ อาสังสิมวลมมาจะมาเดวาตาเปยาขาปรายา ภิราภากวันตุเม วิราอิติโยวุทธัสสะมาอามาพุทธัสสะตวาหุมสามปจิตสามิเร่งเร่งมาบาหาหืออาสังสิวมลมมาจะมาเทวาตาเปยากา อาสังสิมวลมมาจะมาเวาตาเปยกคาปรายันติ โอมาจะมาเทวะอภิราภาปวันตุเม 哎，对。 วนอาสาตวาหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหาหารืออาสังสิมวลมอาจมาเทวาตาเปยกาปรายันติ อภิราภาควันตุเม สังติมวลมอาจะมาเทวาตาเปยกาปะ นาสสะตวาหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหาหารืออาสังสิโมโล อภิราภากวันตุเม สิมัว